al doni odoron al virtuala realezzo. Concerne la audadon cae vidadon, la tecnico de la virtuala realezzo estas iam tre progresinta, cae gi estas daure pli bonigata, set rilate al flarado, exemple ce la vido de roso, percepti gian odoron, por tio estas ancora u besono pri tecnica evoluo. Sed nun esploristoi disvolvis apparateton per cio tio funccias. Iri en la virtuala realezzo tra pom planteio cae percepti la odoron de pomoi, tio nun estas pli simple ebla per pli bonigita tecnico. Cinae esploristoi disvolvis etain odor productiloin, kiui dum secundoi povas eligi un uopain, au gis quin combinitain odoroin. La substansoi estas encusigitai en parafina vaxo, kiu estas iomete varmigata, ca kiu eligas la odoron. La esplorista gruppo de la Universitatoi de Hong Kongo, Kai Pekino, rapportas prisia invento en faca giornalo. Cerna pezzo de iliai du disvolvitai apparatetoi estas circa unu oble unu centimetron granda quar angula pelvo, en quiu cusas la parfumita parafina vaxo. En la meso de la pelveto trovigas electra heitilo, quiu povas esti shaltata per computiletto cae ciu dum secundoi ebligas la varmigon de la parafina vaxo al certa temperaturo. La productado de odoro do ocasas prescao real tempe. Se la sistemo registras per pli rapidiga sensoro, che la usanto conducas al sia naso virtualan floron, tiam tio povas funcciigi la eligon de la odoro per varmigo. La parafina vaxo de gelas ce circa u quindec gradoi Celsiuso. Ce tiu temperaturo estas eligita eta, se signife perceptebla quanto da odorai substanzoi. Se la vaxo estas varmigata al gis sestec gradoi Celsiuso, tiam la odoro pli cae pli fortigas. En riposa stato la vaxo estas tenata ce quardec quin gradoi, porce eblu rapida productado de odoro. Activa malvarmigado prisorgas, che la electra heitilo besona sia vice nur 1,5 secundoin por re malvarmigi al quardec quin gradoi cae tiel fini la eligon de odoro. Las ciencistoi surmetis alla vaxo pelvetoi coloran codon, ce ciu pli mal helai coloroi signifas pli intensan odoron. Per la samtempa varmigo de gis quin parafinae vaxoi povas esti elvocatai centoi da odor combinajoi. La apparatetoi povas ricevi shalt comandoin centrate, porce estu agordeblai bildo, sono, cae odoro. La odor productilo taugas por daura usado en la ciu tago. La esplorista te amo vidas applic eblezoin por la invento ce presentadoi de filmoi, ce tele instruado, cae en la medicina campo, exemple, por la stimulado de homoi ciui suferas sub perdigio de memoro, por elvoci rememoroin.